для меня. Придет весна, не для меня дон разольется, там сердце девичье для нее. Не для меня, ручьи, Бегут алмазными струями, Там, где вас черными тебя не винят. Там дева с черными бровями, она цветет не для меня, а для меня кусок свинца. Тело белое, белое, Медленно придет весна. Для меня дон разольется. горлом чувств не для меня. Плывут сады, Томление роща расцветает, Нам соловей just here.